رسول سلام عليك يا حبيب سلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvažena braćo i cijenine sestre, Zaista svaka zahvala pripada Allahu Đerlešanu koji nam je omogućio da se večeras okupimo ovdje izučavajući Allahu Đerlešanu vjeru, potpomagajući se na putu dobra. Mir, salavat i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu selam njegovu porodcu, časni ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Tema o kojoj ćemo večeras govoriti, a koju je najavio naš brat doktor, ovako me uči islam, je izuzetno široka. Jer mnogo je toga čemu nas uči islam. I kada bi željeli da spominimo sve čemu nas uči islam, onda bi nam trebalo zaista mnogo vremena. Stoga ćemo mi, ako Bog da, spomenuti neke najbitnije stvari čime se mi ponosimo pred cijelim čovječanstvom, čemu nas to uči islam? Ali prije toga, da bi ova tematika bila ispravno svačena, želim da ukažem na nekoliko činjenica ili, hajde da kažemo jednom riječu, nekoliko veoma bitnih platformi koje su nam bitne da ih svatimo kako bi ovu tematiku potpuno svatili. Prva stvar, i smatram da treba o tome neprestano govoriti, Braću moja draga i cijine i sestre, nikada ne smijemo zaboraviti da smo mi na Dunjaluku stvoreni s ciljem. Allah Đelešanu kaže Allazi halaqa l-mauta wal-hajata li jebluvakum ejukum ahsenu amela. Allah je taj koji je stvorio život i smrt da bi se vidjelo kada budete živjeli ko će se bolje na Dunjaluku ponašati. A u drugom ajetu kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ljudi i džini nisu stvoreni osim s jednim razlogom da Allaha obožaju. I braćo moja draga i cini sestre, vjerujte da je ovo ključna tačka po kojoj se ljudi na Dunjaluku razlikuju. Kada bi večera samo ovo naučili, naučili smo puno. Mi smo na Dunjaluku stvoreni da Allaha obožajimo. To ne znači da treba neprestano biti u džamiji, nikako. Ali znači da svoj život trebamo uskladiti sa onim što nam je naredio naš gospodar Allah Đelešanhu. I zato kažem sodno ovo mi. Ljudi se na Dunjaluku razlikuju. Pa ćete vidjeti ljude zasigurno koji svojim dijelima pokazuju da ne znaju zašto su stvoreni. Ustane, budi se, hoda po cesti, gleda televiziju, igra se sa mobitelom, spava i sutra tako dalje. On ne zna zašto je stvoren. I zato imate toliko sada bolesnika psihički, toliko problema, zato što ljudi ne znaju šta će od sebe. I s druge strane imamo ljude, vjernike koji znaju zašto su tu. Allah je stvorio i oni će polagati račun na sudnjem danu kako se ponašali na Dunjaluku. To je prva stvar. Ne smijemo to nikada zaboraviti. Mi smo tu s ciljem Sve što uradiš, sve je zapisano i zato ćeš polagati račun na sudnjem danu. Druga platforma, nakon što smo konstatirali da smo stvoreni da Allaha obožajimo, to jest da svoj život uskladimo sa onim što nam vjera naređuje, svojstveno je ljudima da zaboravljaju. Pa je Allah Đelešanu i svoje milosti slao ljudima poslanike tokom cijele historije da ljude podstaknu da ih vrate Allahu Đelešanu i da ih poduče kako će Allah obožavati. Pazite, insan ne može saznati o Allahu i tome kako da obožaje Allah osim putem objavi. Zato kada vam neko dođe i kaže obožavaj Allaha, klanjaj vaku, radi ovo, mora imati Dokaz. Pa je Allah Đelešanu iz svoje milosti ljudima slao poslanike da ih poduče kako će Allah Đelešanu obožavati. Znači, je naš najveći neprijatelj šeitan. Allah Đelešanu kaže Inne šeitane lekum aduvun fattahiduhu aduva Doista vam je šeitan, najveći neprijatelj i takim ga smatrajte. Znači, mi smo stvoreni da Allah obožajemo imamo šeitana koji nas odvraća od Allahovog Đelešanu puta, Allah nam šalje poslanike da nas poduči našoj vjeri i da nas poduči kako da Allaha obožajemo. I shodno tome mi ćemo polagati račun na sudnjem danu. Nakon toga, treća platforma, veoma bitna, u nizu tih poslanika, zadnji poslanike Muhammed alaihi salatu Allah Đelešanu je njemu objavio Kur'an i njegova vjera posljednja je Islam. Njegova vjera je derogirala sve prethodne vjere. Znači, kod Allaha Đelešanu se ne prima nikakva druga vjera. Na dunjalu ovdje da, ali kod Allaha na sudnjem danu in ne dine, inda Allahi el Islam. Kod Allaha se ne prima nikakva druga vjera osim Islamu. I Muhammed alaihi selam je zadnji poslanik i bilo ko da dođi i da kaže da je poslanik ili da dobiva objavu ili bilo kakav drugi vid kontakta sa gospodarom Allahom Đelešanu, on je lažljivac. Četvrta platforma, ovaj Kur'an koji je objavljen Muhammedu alaihi salatu wasalam, derogirao je sve prijethodne objave. Zato, braću moja draga, Kur'an, Islam i Muhammed alaihi salatu wasalam su najveće blagodati čovječanstvu. Zapamtite večeras ovu veliku stvar. Nas je Allah Đelešanhu, bar nadam se da je ovdje e, većina ljudi, ako ne svi ljudi koji ovdje slučaju predavanje, da su muslimani. Hajde da kažem ovim riječima. Oni ljudi koji se rode kao muslimani uživaju velike blagodati uživaju blagodat što imaju Kur'an. Uživaju blagodat što im je Allah poslao poslanika alaihi salatu wasalam i što im je dao vjeru Islam. To su blagodati koje mi nismo mogli sebi odabrati u početku, već smo se rodili u Islamu. Je li neko mogao da odabire da se rodi u Islamu? Zato budite ponosni na to. Koliko truda treba da uradi jedan insan koji je odrastao primjera radi kao kršćanin ili židov, odrastao je u porodici u kojoj se praktikuje ta vjera i on to mora da bi se spasio na sudnjem danu po islamskom vjerovanju, on to mora ostaviti i privatiti islam, što je veoma teško, a mi smo rođeni muslimani. To je velika blagodat i nerijetko mi nismo svjesni da nas je Allah počastio sa velikom blagodati. Nakon toga, braćo moja draga i ciljni sestre, Rekli smo na početku, mi smo tu na Dunjaluku da se vidi kako, bi, kako se ponašamo. Treba ustrajati do kraja života. Nije dovoljno, imate ljudi, pod navnim znacima, počne klanjati ili žena nosi mahramu ili, ili period, godinu, dvije, tri i vrati se nekom starom načinu života. Ne, do smrti. Dijela se u islamu vrednuju po završnici. Zato dolazi jedan ashab Allahom poslaniku i pazite, postavlja jedno teško pitanje, a dobio je veoma lahak odgovor na njega. Kaže, Allahu poslaniće, pitam te nešto, poduči me nečemu što neću više nikad nikoga morati pitati. Pazite, pitanje da mu nešto rekneš i kaže, više nikad nikog neću ništa pitati kaže kul amantu billahi thumma istaqim reci ja vjerujem u Allaha istinski pokori se Allahu i zatim ustraj na tome pojenta je ustrajnost Nakon toga, braću moja draga, naročito u ovim teškim vremenima ustrajati u vremenu. Mi živimo u čudnom vremenu i vi to svi znate. Ne trebam ja ovdje nikakvu toplu, hajde da kažemo vodu izmišljati. Danas je vrijeme kada se zlo u našim medijima prikazuje kao dobro. A dobro se prikazuje zlim. Pa ćete vidjeti kako naši mediji prave velike hajke oko toga ako neko pusti bradu i počne klanjati, ako neka djevojka nosi mahramu, još ako stavi nikab, to je znači nešto najgore što se može uraditi. A da li ste ikada vidjeli da neko govori protiv alkohola, protiv droge, protiv korupcije, protiv duhana i tako dalje? Ne. Najveći problem države je imamo ljude koji klanjaju. Imamo ljude koji, imamo djevojke koje nose mahrame i oni su neka sekta koja ne postoji nigdje na planeti. I zato vam kažem, teško je ustrajati, ali blago se onome ko ustraji. Braću moja draga, sljedeća ta platforma i nadamo se ako Bog da da je blizu kraja ovog dužeg malo uvoda, ovaj Kur'an kojim je Allah Đelešanu počastio ovo čovečanstvo, odlikuje se nekim odlikama. Prva stvar, Kur'an je jedina, autentična knjiga od Allaha Đelešanu i ostaće neizmjenjan do, do sudnjeg dana. Kaže Allah Đelešanu, inna nahnu nezelne zikra, wa inna lehu lehafidhun. Mi smo objavili Kur'an, Allah Đelešanu za sebe kaže, mi ga objavljujemo i mi ćemo ga čuvati. Jedne prilike Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je vidio Omera radijallahu ta'ala anhu kako drži papir na kojem je citiran Tevrat. Pa se Allahu poslanik žestoko naljutio. Kaže, o Omere, jel to ti sumnjaš ono što je meni objavljeno? Zar nisam, kaže, došao sa objavom koja je čista, jasna, bijela? Pa je rekao Allah poslanik jedno veliko pravilo, kaže, da je živ moj brat Musa, jer njegov Musa alihi salatu wasalam je njemu brat po poslanstvu. Kaže da je on živ sad, morao bi me i on slijediti. Na Dunjaluku sada, nakon Bož... slanja Božijeg poslanika, nema druge opcije da se čovjek spasi po islamskom vjerovanju, osim da povjeruje u Muhammeda alihi salatu wasalam. Isto tako, ovaj Kur'an od njegovih odlika jeste da je Allah Đelešanu u to vrijeme, kada su Arapi bili na vrhuncu poznavanja arapskog jezika izazvao je čovječanstvo cijelu. Pa im kaže, kada bi se i ljudi i džini svi iskupili i jedni druge potpomagali da dođu sa ovakvim Kur'anom, neće moći doći. Allah je izazvao cijelo čovječanstvo i kaže, dođite cijelo čovječanstvo i ljudi i džini od istoka do zapada samo sa jednom surom kao što je Kur'anska sura. I taj izazov vrijedi do danas. 1400 godina. Nikada se niko nije usudio. To je kapitulacija čovječanstva. I onda neko sumnja da li je islam, islam ispravan. Evo, najveći dokaz, a dokaza je milion. Ali ovo je jedan za cijelo čovečanstvo. I meni je ve najveća čast da smijem večeras ovdje sjediti i prozvat opet cijelo čovječanstvo. Jer ga je prozvao uzvišeni Allah i kaže im Ilnem tef'alu, uelen tef'alu. A ako to, kaže, ne uradite, a nećete sigurno uraditi. Allah kaže, nećete sigurno uraditi. Dođite, eto, imate tehnologiju, imate džine, imate šeitane i svi od istoka do zapada, od Australije do Amerike, preko Kine i Indije, dajte nam samo jednu suru kao kuranska. Uelen tef'alu i nećete moći. Allahu ekber. Zar može insan nakon ovakvih jakih izazova sumnjati u ispravnost vjeri Islama? A ista stvar, braću moja draga, kao što nam je sačuvan Kur'an, Allah Đelešanu je ovaj umet počastio nečim, čime nije počastio ni jedan prijašnji umet, Hadisi Allahovog poslanika su isto tako sačuvani i brižno zapisani. Zato danas imate Sahihul Bukhari i Sahihul Muslim, Sahihul Muslim gdje imate hadise Allahovog poslanika sa lancem prenosilaca skroz do poslanika. Ima Muslim i Buharija kažu prenosim od toga, a on od toga, a on od toga, da je rekao Boži poslanik, alihi salatu wasalam. I samo jedan čovjek u lancu prenosilaca, samo malo ako mu nešto fali, hadis daif. To je, braćo, moja draga i cijenine sestre, vrijednost Islama. Islam je vjera nauke. Islam je vjera dokaza. Islam je univerzalan. Mi imamo sada, hajde da kažemo na terenu, već neki desetak, 15, 20 godina, jedan termin koji je izuzetno škakljiv i zapetljan, umotan u sto celofana, bosanski islam. Bravo, bosanski, koliko tu imamo is islama? Šta ćemo sa sirijskim, sa turskim, sa bosanskim, sa francuskim, sa njemačkim, sa saudijskim? Šta je to? Otkri to? Iz kakvog je to, iz kakvog je to onaj naftalina izučeno? Nemojte nasirat na te priče. Bez obzira od koga da dođu, uz dužno poštovanje, nek dođe neko, nek nam pojasni šta to znači bosanski islam. Je to bosanski islam da se može bez mahrami? Je to bosanski islam da se može da se ne klanja? Je to bosanski islam da se može u birtiju? Je to bosanski islam da se može piti rakija? Je to bosanski islam? Pa nema to, to nije islam. Znači, jedan je islam. Islam. I vjerujte, kada bi bilo više islama, to bi bio najveći dokaz da islam ispravan. Kao što je kršćanima najveći dokaz da im je Biblija iskrivljena, što imaju više štampi Biblije. Mi imamo jedan islam. U Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, a mogu se određeni propisi u određenom podjevlju nekada različito prakticirati. Ali se to ne može nazvati bosanski islam. To je islam od Muhammeda alaihi salatu wasalam objavljen od uzvišenog Allaha Đelešanhu. Isto tako, Kur'an je odgovor na sve izazove. Odgovor na sve pitanja, kaže Allah Đelešanhu وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء Mi ti Kur'an objavljujemo, a u njemu je odgovor za svako pitanje. Ali mi nemamo vremena čitati Kur'an da nađemo te odgovore, jer smo zauzeti filmovima, serijama, utakmicama, Facebookom i ostali šeitalucima, pa imamo bošnjaka koji se rodi bošnjak i živi 60 godina i umre i nije našo vremena da se poduči sufari. Ali zato svaku noć pregleda dnevnik i zna sve serije, i španske, i italijanske, i njemačke, i francuske, sve to zna. Ali nije našo vremena da se poduči sufani i da uči Kur'an svoga gospodara. Kur'an tibijanen li kulli šej. On je, kaže, odgovor za sve što se vama desi. I za kraj, ovaj Kur'an, braćo, moja draga i cijenni sestre, nemojte, nekada nama dođu ljudi pa nam poljuljaju najveće temelje vjeri. U islamu, u islamu, žena ta, takva, u islamu, zapamti, samo večeras jedno veliko pravilo. Kaže Allah Đelešanuhu, inne hazel Kur'ane jehdi li leti hije akvam. Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Imate ovdje nekoliko praznih mjesta za one koji hoće da sjednu. Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Ne na boljeg puta od Kur'ana, zapamtite. Zapamtite. Odnos oca prema djetetu, najbolje je to kako je Kur'an rekao. Odnos djeteta prema ocu, onako kako je Kur'an rekao. I sve dalje. Nemojte dozvoliti da vam neki polupismeni novinar tumači islam i da kaže u islamu je žena nazadna. Bravo, daj da tebe vidimo, jesi ti napredan. Vjera je od Allaha. Ne može biti nazadna. In hadhal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put u superlativu. Nije rekao ukazuje na dobar put, ne, u superlativu, na najbolji mogući put. Možda mi nekad nešto ne možemo razumjeti, ali samo reci se mijena u altana, čuli smo i pokorajmo se. Ali nemoj dozvoliti da neko unosi sumnju u tvoje vjerovanje. Najbolji put ikad koji se pojavio u historiji čovječanstva je put Kur'ana. Da li će to prihvatiti podivljali zapad i po, podivljali istok ponekad? Ne interesuje nas. To je govor uzvišenog Allaha koji je stvorio insana i poslao mu Kur'an da živi po njemu. I onda dođe neko i kaže Kur'an nije u redu. Evo navišu vam samo jedan primjer. Pogledajte sada ove ratne Zločince ubio 30, silovao 40, opljačkao 80, kazna 13 godina, a već je odležao 12, igro je fino košarke, bio je dobar, slušao je, haj kući. Haj pitaj one bošnjake što je pobinio ovu djecu, čimo ćemo ga osudit. Daj mu šta mu je Kur'an rekao, glava za glavu baš. I završena stvar, pa ćemo vidjeti hoće li sutra neko ponovo činiti masakr nad bošnjacima. Ali on pobije paša pola istočne Bosne, kaže bio je dobar u Hagu, igro je košarke, slušao je fino, pomilovan haj kući. Kaže, islam nije dobar. Nema bolje od islama nigdje. Da li mi to možemo razumjeti? Da li mi to možemo ne razumjeti? To je druga stvar. Kako me uči islam? Braćo moja draga, islam nas uči prvenstveno da vjerujemo Allaha Đelešanu. Smatram da je najveće neznanje danas se proširilo na planeti nakon svih vrsta neznanja da ljudi ne znaju svoga gospodara. Tako mi Allaha mi da shvatimo samo našeg gospodara. Govorit ćemo večeras kada budemo govorili o rizku i na faki pa ćete vidjeti. Da mi znamo da je to sve znajući. Da je to sve mogući. Da Allah sve vidi. Da Allah sve čuje. Da je Allah el-Hakim, mudri, Zašto nam se kaže, zašto se muslimanima ovo dešava? Inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. Koliko je među muslimanima danas širka najvećeg kufra i najvećeg grijeha. I očekujemo Allahovu pomoć. Nema Allahove pomoći. Ashabi su bili najbolja generacija na planeti. Pa su samo jedan grijeh učinili na, na Uhudu, pa su zbog toga izgubili 70 ashaba. Samo jedan grijeh. Poli, pogledajte koliko je kod nas na svakom koraku grijeha. Kamata, alkohol, blud, prostitucija, razgoličenost, duhan, alkohol. Možeš nabrajati do sutra. I onda kaže što nam je ovako? Ma dobro ti je paša što nisi utiran u zemlju kokarun. Što nam je ovako? Kad će nam biti bolji? Što se dešava dole na istoku to što se dešava? Muslimanski gradovi su prepuni kaburova i turbeta i širkova i što nam se dešava? Ljudi po cijelom islamskom svijetu ne klanjaju, ne obožavaju Allaha i što nam se to dešava? Odgovor je više nego jednostavan. Onog momenta kad se mi vratimo islamu, Allah će nam olakšati završena stvar. Isto tako, Islam nas uči da je najbolja osoba koja je kročila zemlju, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, to što nama mediji sa onim svojim velikim kamerama i lažnim jaukanjima predstavljaju igrače i pjevače i manekenke i košarkaše i odbojkaše da su to ličnosti koji vrijede i koji treba slijediti, mi imamo odgovor. Zašto da slijedim propalitete? To su velikom broju slučajeva ljudi drogeraši, ljudi prevaranti, ljudi Mi imamo poslanika, alihi salatu wasalam, kaže Allah Đelšanu, wa inneke la'ala huluqin azim, doista si ti, o Allahu poslaniće, na nisokom stepenu, na visokom stepenu morala. Allah kaže da je on na visokom stepenu morala i naša omladina ganja igrače i pjevače i omladi i ostali one koji ne trebaju da slijedi. Kaže Allah Đelešanu, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ono što vam da poslanik, ono što vam naredi, ono što je rekao, to uzmite. Ono što vam zabrani, to ostavite. To treba da bude program životni jednog vjernika. Sve što čuješ, rekao poslanik radi, to radi. Poslanik rekao ostavi, to ostavi. Kul in kuntum tuhibbuna Allahe fattabi'uni yuhibbukumullah. Reci ako me volite, Kul in kuntum tuhibbuna Allahe. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. Poslanika alihi salatu wasalam, pa će vas Allah zavoliti. Hoćeš da te Allah zavoli, slijedi Muhammed alihi salatu wasalam. I zato pogledajte u njegov životopis. Vidjet ćemo večeras u toku dersa kada nam dođi, on je bio vojskovođa, on je bio muž, on je bio otac, on je bio imam u džami, on je bio muftija, on je bio kadija, on je bio sve u jednoj državi. Ali opet kada se razboli židovski dječak, nije sin Ebu Bekru, nije sin Omeru, nije sin Osmanu. Židovski dječak, poslanik Alehi salatu wasalam, kao što je zabilježen imama, kod imama Buhari, nađe vremena da ga posjeti i da ga pozove u islam. Pa kada taj dječak je primio islam, kaže Allah poslanik, hvala Allahu koji ga je mojim sebebom spasio od dva tri džehennema. To je Muhammed Alehi salatu wasalam. Naučio je cijelo čovječanstvo moralu. A pogledajte danas ti kao navodno napredni zapadnjaci kako se odnose prema Božijem poslaniku alihi salatu wasalam. Isto tako, Islam nas uči da vjerujemo u sudnji dan, da se pripremamo za taj teški dan. Braću moje drage i ciljni sestre, rekli smo na početku, mi muslimani vjerujemo da pored svakog insana stoji dva meleka, da zapisuju njegova dobra i loša djela. Na sudnjem danu će se kazati insanu, kao što je došlo u suri El Isra, Iqra kitabek, čitaj svoju knjigu. Dovešćete pred cijelo čovječanstvo, o Allahov robe. Ovo je uputa tebi i meni. Velike il kitabu, la rajbe fihi, hudan lil mutteqin. Knjiga u koju nema nikakve sumnje, upustvo. Upustvo, kaže Allah Đelešanu, doći će se na sudnji dan pa će mu dati knjigu. Iqra kitabek, de nam malo pročitaj šta si radio na Dunjaluku. Iqra Zato se čuvajte, pogotovo u ovim teškim današnjim vremenima, čuvajte se nepravdi. Ova naša savršena vjera je toliko savršena da ne dozvoljava da se nepravda čini nikomi, pa čak nevjednicima, pa čak stoki, životinjama. Mi muslimani nikome ne činimo nepravdu. U islamu, Allahu poslanik alihi salatu wasalam, kaže žena je ušla u džehennem. Kaže je na džehennem samo zbog mački. U islamu možeš da radi džehennem zbog mački. A šta mislite kakva je onda kazna za neko ko ubije 100 ili 200 ili 50 ili jednog muslimana? Zato, vraću moja draga, već od danas preispitajmo se. Nemojte dozvoliti, treba, treba svima nama dunjaluk, meni treba dunjaluk, vama treba dunjaluk, ali ne smije da to bude i na uštrb ahireta. Od danas pripremajte odgovor svome gospodaru. Nemojte dozvoliti sebi. Tako mi Allaha volim vama ono što volim sebi i svojoj porodici. Nemojte dozvoliti sebi da vam neko pomuti ahiret. Da zbog prolaznog dunjaluka, vidite da prolazi dunjaluk, pogledajte koliko je mezarluka. Ljudi odoši, umiru. Mi muslimani vjerujemo da ćemo biti proživljeni i da ćemo polagati račun na sudnjem danu i da idemo vječno ili u džennet ili u džehennem. Šta smo pripremili za taj dan? Isto tako, Islam nas uči da koristimo drugima. I naša vrijednost kod Allaha je onoliko koliko smo dobri prema drugima. Kaže Allahu poslanik, najdraži Allahu među vama su oni koji najviše koriste ljudima. Budite od onih ljudi koji najviše voli Allah da se njemu najviše približite. Koristite ljudima na bilo koji način. Nije samo korist da mu daš pare. Koristi da se zauzmeš za njega sutra negdje, da ga posavjetuješ, da sa njim sjedneš, da saslušaš njegove probleme, pa pomogni ga i materijalno i tako dalje. Islam nas uči, braću moja draga, za ova teška vremena, Jer vidimo u današnje vrijeme kada naročito dođu izbori kako nam se oni naši političari da je Allah Čelešanu uputi i učvrsti na putu istine, kako nam se sa oni džambo plakata mašu, keze, zube, pokazuju kako su im lijepi, dajte glasove. I onda kad dobiju stolicu, koliko ispune onoga što su obećali samo da bi sjeli na tu stolicu. U islamu je funkcija šta? Odgovornost, a ne privilegija. U nas je Šta? samo daj mene i onda sve amiđiće, tetiće, dejđiće, svi će dobiti funkciju. Ostali invalidi, ostali demobilizirani borci, umirite. U islamu je funkcija šta? Odgovornost. Nije privilegija. Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže u hadisu Buharije ma min abdin jestri'ihi Allahu ra'ije jemutu jeume jemutu wa huwa gašun li ra'ijetihi illa haram Allahu alaihi l'đenne. Nema nijednog insana kojim Allah da podaništvo i on ga pronevjeri, a da mu Allah neće zbog toga zabraniti džennet. Tako mi Allah da ljudi znaju šta je odgovornost. Bježali bi tako mi Allaha u zemlju ne bi htjeli na funkciju. Kao što je to bio slučaj sa našim velikanima ummeta od Ebu Hanife i drugih gdje su bježali od Kadiluka. Nisu im mogli halife natjerati da budu kadije, iako su bili najkompetentniji u tom vremenu. Allaho poslani kaže, koga postavi da bude kadija, zaklane, kaže, bez noža. Je to odgovornost? U drugom hadisu vjerodostom kaže Allah poslanik, tri su vrste kadija, dvojica u vatru, jedan u džennet. Onaj koji zna istinu i sudi po njoj, on će u džennet. Onaj koji zna istinu i ne sudi po njoj, u džehennem. I onaj ko ne zna istinu i lažno sudi, i on u džehennem. Znači, funkcije su opasne. Sa njima možeš da rad Džehennem možeš zarati džennet. Isto tako, braću moja draga, jedna veoma bitna tema, to je u današnje vrijeme ovi mediji žestoko želi da nam prikaži sreću, da je sreća u novcu, da je sreća u ugledu, u diplomama, u porijeklu i tako dalje. Ne Nemojte sebi dozvoliti da vam neko proda galon magli srednjobosanski istinska sreća je u slijedjenju Muhammeda alihi salatu wasalam u islamu. Zato ćete naći ljude u islamu koji su najveći, ajde da kažemo, siromasi, ali neće podići ruku na sebe. A pogledajte zapadnjake, milioneri, tako mi Allaha, ukucajte u internet, iskoristite taj internet u neki hajr, pa ukucaj samo u Google, ubistvo milionir i enter, pa ćeš vidjeti koliko je milionera izvršilo samo ubistvo. Zašto? Zato što ne zna zašto živi. Zato naš najbolji uzor je Muhammed alaihi salatu wasalam. On je najsretniji. Njegova kuća dolazi Aishi radijallahu ta'ala anha prosjakinja sa dvije čerkice. Traži sadaku. Kaže Aisha pa sam pretražila svu kuću pa sam našla samo jednu datulu. Allahu ekbar. Kuća halife, kuća presednika, kuća vojskovođe, kuća imama ima samo jednu datulu. Ali je to sreća. Taj isti Allah poslanik po cijelu noć je stajao pred svojim gospodarom, plakao je i straha prema Allahu Đelešanu. Pomoga, pomagao je ljudima. Volio je ljudima ono što voli i sebi. To je istinska sreća. Isto tako, <clears throat> nemojte dozvoliti sebi da ne shvatite na vrijeme da nas Islam uči tome da je svaki hajr nakon vjerovanja u Allaha u prosper, i prosperitet u nauci. Moramo se obrazovati obošnjaci i u vjerskom i u svjetovnom pogledu. Trebaju nam ljudi koji će nam tumačiti vjeru, svakako, ali nam trebaju doktori i inženjeri i svake druge profesije ljudi. Pogledajte samo neznanje današnjih muslimana. Baš zbog neznanja Učenom čovjeku ne možeš prodavati maglu, da je to med bagremov. Ali nažalost nekim ljudima nafataš magle i kaže med bagremov, on to konzumira pravo. Pogledajte kako su nas danas ti mediji isprali mozak velikom broju bošnjaka. Evo, hoćete da budem ja otvoren? Ja imam problem što sam otvoren. Ja sad kad bi stao ovdje na binu, imam bradu i kratke mi nogavice, šta sam ja? Vehabija, ne mereš me oprat sa sto faksova da nisam vehabija. Što ste došli da me slušate ako sam vehabija? Jel se boji neko da će vam noćas ovdje eksplodirat? Lažu! Najbolji sinovi ovog naroda su oni koji klanjaju, koji Bogu padaju na seđdu. Ali oni hoće da se bori protiv Islama. Hoće da se bori protiv onoga koji ukazuje na greške. Onaj koji kaže da nema u Islamu turbeta, on je vehabija. Onaj ko kaže da se ne mogu pisati zapisi i mevludi i jasini, on je vehabija zato što izbija iz džepova pare. To je problem. Vjerujte, to je sva filozofija. Tako mi je Allaha uzvišenu. Ja ne volim o sebi govoriti, Allah je svjedok. Kad vidim rava na cesti, Allah mi ako ga mogu zaobići, zaobiđim ga. 24 sata i ja i moja žena i djeca smo podložni ovom umetu i ovom narodu, koji meni nije dao ništa. Samo da bi se ljudi spasili džehennema. I onda si ti vehabija što ljude vadiš iz kafani da budu muslimani, što djevojke pozivaš u moral, da ne budu nemoralne, da nose hijab, da budu pokorne, da budu dobre majke, onda si vehabijan. Ali to može proći kod nepismenog bošnji. Nek dođe kod mene, pozovi me na najveću satelitsku televiziju da sa mnom raspravljaš uživo, ako sam ja vehabijan. Ali to može kod velikog broja bošnjaka proći. Ja idem kroz Sarajevo, bu, bu, šta je bu? Što imam bradu? Je li imao Boži poslanik, alaihi selam? su i naši didovi imali? Što moja žena nosi nikab? Što su ga onda komunisti zabranili 1950. ako taj nikab nije postoju ovdje? Zabranili nešto onako, ofrlji. Bio nikab u Bosni. Nosile ga naše njene. I onda buve, habije. Islam saudijski. Nemojte sebi dozvoliti da vam neko prodaje maglu učite, ali to samo može postići učinjem. jer mi smo, nažalost, nepismeni. Mi ne znamo napraviti onu kameru, mi ne, mi ne znamo sebi televiziju osnovat, pa da mi na toj televiziji ljudima kažemo šta je istina. Ne, on tebe stavi u jedan geto, nikad ne možeš izići na televiziju i on će cijelo vrijeme pričati ko si ti. Pusti mene da kažem ko sam ja. Pusti mene da ja kažem, da se ja predstavim to bošnečkom narodu. Ne, ne možeš ti na televiziju, duga je brada, ne možeš stati u kadar. nepismeni bošnjo koji samo bulji u televiziju i kakav Buharija i muslimu Kur'an. Njemu je vjerodostojnije što mu rekli onaj tamo novinar pod inicijalima m.a magarac na kvadrat, on, njemu je to vjerodostojnije. Allah Đelešanu kaže, ako vam dođe kakav insan, in džajekum fasih, bi nebein, fetebejenu, ako vam dođe kakav griješnik sa vješću, provjeriti. Ti ne znaš ni ko je. Inicijali, po, kaže, po nezvaničnim našim rezultatima, on je bio vehavija. Po nezvaničnim informacijama, kaže mu babo od onoga momka što je pucao u Rajlovcu, nije bio vehavija. Kaže mu komše, nije bio vehavija. Po nezvaničnim podacima mi znamo da je on bio vehavija. Tebi treba usta razvaliti, nema nezvanično u islamu, sve je zvanično. Ako nezvanično pričaš, voz, ne znaš, svoju, ne znaš sad svoj posao, nezvanično, nezvanično. nezvanično. Nema nezvanično. Kad će jednom biti zvančno? I zato Allah vas nagradio. Nemojte dozvoliti sebi da vam neko prodaje maglu. To je prodavanje magli. Neko hoće da nam pokaže našu omladinu koja je čedna, moralna. Allahu pada na seždu. Moralnog mladića postavi ga u firmu. Ne trebaju mu kamere, bolan. Moralnu djevojku postavi u školu. Njoj ne trebaju kamere on tebi hoće tu najbolju generaciju da pokaže su teroristi. Paša, neko napravio belaj, ima bradu, ima ime, ima prezime. Nemoj hiljede drugih ljudi sa njim gurati u isti belaj. I zato vam kažem, stvar se vraća gdje? Neznanje. Ljudi su tako mi Allaha nepismeni. Jesu tako mi Allaha svevišnji. Ja volio da su sve doktori. Ljudima prodaju maglu. Nemojte se to sebi dozvoliti. Sjedite, učite, ugazite malo neka televiziju, nek se ohladi pri, pri gorčemu katedna. Malo čitajte, učite malo, poslušajte neki ders. Isto tako, Islam nas uči, braću moja draga, da sve što govorimo, govorimo sa znanjem. وَلَا تَقْفُ مَا لِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Nemoj se povoditi za onim što ne znaš. U nas svi hoće da znaju i to zna sve znanosti, pogotovo vjeru. Svi tumači, ma ja znam, šta znaš, gdje si učio. Sve što rekneš o islamu, moraš imati dokaz. I zato ćete vidjeti, hvala Allahu Đelešanu, što se danas naša velika omladina, velik broj omladine, vezuje za te ljude koji tumače vjeru, koji su učili fakultete kod najveće ulemije. Zašto? Zato sve što kažu imaju crno na bijelo. Pogledajte ovi, ovo su sve kuranski ajati hadisi Božih poslanika. Ne možeš se ništa pričati na pamet. Moraš imati dokaz. Ne znaš dokaz, šuti. Allah će te pitati za svaku riječ koju si rekao. Ma jelfidhu min qawlin illa ledejhi raqibun atid. A vi ne reknete ni jednu riječ. A da kod vas nisu oni koji zapisuju. Bićeš pitan za svaku riječ, bolam. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže čovjek će biti bačen u džehennem dublje nego što je od istoka do zapada zbog jedne riječi. Čuvajte svoj jezik. Nemojte pričati ono što ne, ono što znaš, ono što ti je struka, to pričaj. Ostalo šuti, pitaj učeni. Feselu ehle zikri. Pitajte učeni, Allah Đelešanu nam to kaže. Isto tako. Rekli smo malo prije. Ne smijemo se vezivati svojim srcima za Dunjaluk. Dunjaluk je prolazan. Allahu poslanik kaže, iako nam dunjaluk treba, nemoj da neko pogrešno svati, ja ne pozivam da čovjek sjedni tamo neđe u neku tekiju i pokrije se nekim organima i zikri i samo šućura. Ne, izađi, radi, trudi se, ali to ne smije biti na uštrb Islama. Kad čuješ ezan, kad bi nema posla zbog kojeg možeš ostaviti namaz. A nakon toga, fes'au, požurite Allah Đeršanu, kaže, kad završite džumu, raziđite se po Allahovoj zemlji tražeći na faku. Znači, nije sporno čovjek i, i bude bogat, ali samo da to ne bude na štrb Islama. Kaže Allahu poslanik, da dunjalu kod Allaha vrijedi kao krilo mušice, ne bi nevjernicima dozvolio, zato što su nevjernici i rade najveći grije, širk, ne bi im, kaže, dozvolio da se vode napiju samo jedan gutlaj na dunjalku. Ali to kod Allaha ne vrijedi ništa. I nemoj za ono što ne vrijedi kod Allaha krilo mušice da izgubiš ahiret. Jedne prilike Allahu poslanik alihi salatu wasalam je legao spavati, legao je na hasuru koja je bila gruba, pa kada je ustao hasura je ostavila tragove na njegovom licu, na njegovim ramenima i njegovom licu. Pa sa sahabi kad su ga vidjeli, kažu Allahu poslanik, ti si Allahu poslanik, ti si najodabraniji insan na planeti. Daj da ti nađemo bolji, bolji krevet gdje ćeš spavati. Kaže Allahu poslanik, mali voli dunja, nemam ja potrebe za dunjalukom. Ja sam, kaže, primjer mene i onoga na koji je na dunjalku kao insan koji legao, kaže, pod jedno drvo odmorio se i nastavio put za ahiret. Allahu ekber. Nemojte vezivati svoja srca za dunjaluk. Vezujte srca za Allaha Đerlešanuhu. Njega dovite, njemu istikvar činite, njemu plačite da vam se smiluje. Ako vam se on ne smiluje, kada bi se sva planeta sabrala da vam se Allah smiluje, neće vam se smilovati. Isto tako, Islam nas uči da budem uvijek na strani istine, bez obzira, bez obzira o kome je se radilo, muslimani su uvijek na strani istine, makar ta istina bila protiv njih. Allah Đelešanu kaže, o vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa makar i na svoju štetu. Musliman kad svjedoči, on svjedoči, pa makar to bilo njegovu štetu. Istina je najpreća da se slijedi. Svidjelo se kome je svidjelo, ne svidjelo se, Ne svidjelo istina je najpreća da se govori, a naročito kada je u pitanju vjera. Isto tako Islam nas uči, Islam nas obavještava, Islam nam donosi veliki moštuluk. Vidite koliko sad na svakom koraku samo borba protiv Islama i protiv muslimana. Znate zašto? Zato što znaju ako dođe Islam, nestaće njihovi nepravdi. Sad sjedi na stolcama i nepravedno eksploatišu cijeli svijet, ubijaju muslimane gore nego kokoši. Zato, zato se bori protiv Islama, zato što Islam se bori protiv svih vrsta nepravde. A budućnost pripada Islamu sigurno. Kaže Allah Đelešanu, yuriduna en yutfi u nur Allahi bi efahim, wa jebe Allahu illa yutime nurahu, wa kerihel kafirun. Oni žele da utrnu svojim ustima svjetlo Allahovo, žele da utrnu Islam. Kaže, a Allah to odbija, makar to nevjernicima ne bilo drago. Allahovo će svjetlo goriti, makar to njima ne bilo drago. Ali mi, braću moja draga, treba sebi da postavimo pitanje šta smo mi uradili u odbrani Islama. Isto tako, Islam nas uči, iako smo u teškim momentima, i da, muslimani prolaze kroz teške momente, da budemo optimistični. Uvijek da budemo optimistični. Kaže Allah Đelešanu, kako ne biti optimističan kada imamo na svojoj strani Allaha Đelešanu, svemogućeg, sveznajućeg. Ono kada želi nešto, samo kaže budi i ono budi. Kaže Allah Đelešanu, a kada te moji robovi upitaju o meni, ja sam blizu. Naš gospodar je blizu. Treba mu se pokoriti, treba ga doviti, treba tražiti, treba biti pravi vjernik. Allahova pomoć neće izostati. Kaže Allah Đeršanu, in jensur kumullahu, fela galibe lekum. Ako vas Allah pomogne, ne može vas niko poniziti. Ako... Ako vas Allah ponizi, ne može vas, kaže, niko pomoći. Naša, braću, moja draga, budućnost je samo u vezi sa Allahom. Isto tako, braću moja draga, Allah, uh, Islam nas uči i danas najveći vid nepokornosti Allahu jeste što ljudi strahuju za nafaku. Ne smijete zaboraviti da je nafaka od Allaha propisana još dok smo bili u utrobi naše majke. To ne znači treba sjediti i rekli smo kako. Ne, treba ići za nafakum ali ne može ti od nafaki doći, tako mi Allaha gospodara zemlje i nebesa. Ne može ti doći osim onoliko koliko ti je propisano. Kada bi se cijela planeta savrala i da ti dadnu marku više nego što ti Allah propisao, neće ti je dati. A danas se ostavlja namaz kao zbog nafaki. Ne ide se namaz na nahađ zbog nafaki. Ne nosi se hijab zbog nafaki. Ne daje se zekijat zbog nafaki. I tako dalje. Allah poslanik ali se salatu wasalam kada govori, a on je govorio o raznim stvarima, pa je govorio o onome što danas nauka potvrđuje kako insan nastaje u utrobi majke. Pa kaže nakon što provede 120 dana u utrobi svoje majke još nije oživio, Allah mu pošalje meleka i udanje u njega dušu i propiše mu četiri stvari. Prva stvar propiše mu na fakvu. Nafaka je propisana. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, zapamtite večeras ovo. Kada bi insan, Allahu poslanik koji ne govori po hiru svome, sve što poslanik rekne je objava, kaže, kada bi insan bježao od nafake, bježi od nje, ne trči za njim, bježi od nje, kao što bježi od smrti. Kako mi bježimo od smrti? Kaže, kada bi insan bježao od nafake, kao što bježi od smrti, stigla bi ga nafaka kao što ga stigne smrti. Allahu akbar. A koliko je danas grijeha zbog nafaki? Zbog onoga što kod Allaha ne vrijedi koliko je krilo mušici. Zato Allah vam dao svako dobro. Učite, čitajte, obrazujte se, nemojte sebi dozvoliti da zbog bilo kojeg dunjalučkog ukrasa propustite nešto što vam je Allah Đelešanu naredio. Isto tako, Islam nas uči da je najbolja vrlina insana koju može imati, Islam nas uči da je najbolja vrlina koju može insan imati šta? Bogobojaznost. Nažalost, mi danas živimo u vremenu kada nije poznato da je bilo u istoriji licemjerstva kod danas. Danas ako si bogat, valjaš da si najveći pokvarenjaković. Pa valjaš i u krugovima džamijskim. Samo nek si bogat valjaš. Ugledan, školovan, valjaš in akramakum inda Allahi etqakum najbolji kod Allaha su oni koji ga se najviše boje moramo ljude tako vrednovati koliko se Allaha boje. Dobro je da čovjek bude bogat, da ima lijepo porijeklo, da je ugledan, da ima diplomu sve to dobro, ali sa islamom, ne bez islama. Najveća vrijednost tvoja kod Allaha je šta? Bogobojaznost, strah od Allaha. Lako je pod navodnim znacima glumiti muslimana na ulici kad te sve vide. Tvoja istinska bogobojaznost je kada si sam, kada spustiš roletne, kada uzmeš onaj daljinski i kada te ne vidi niko osim Allah Đelešanu. Kaže Allah poslanik, itaqillahe, hajthuma kunt, boj se Allaha, ma gde bio? U vasioni, na zemlji, pod zemljom, uvijek se boj Allaha. I to je put uspjeha. Isto tako, Islam nas uči, braćo moja draga, jednoj veoma bitnoj stvari. Nažalost, živimo u vremenu kad naša omladina srli za zapadom. Islam nas uči da nema prosperiteta, nema napretka umetu u kojim djeca ne znaju prava roditelja. Ja sam navodio sinuću cazinu noćasno, neću navoditi, sam ću vam kazati. Kada bi roditelji one djeci koja dolaze na ovakva predavanja znala šta njihova djeca uči od vehabija, gurali bi sa bagerom da idu na takva predavanja. Mi ni neki dan došao jedan momak, kaže, ima porodicu. Kaže, šeh, imam problema sa mamom, ured sam poludio koliko on pravi velike probleme. Pa godinu dana sa njom ne pričam. Ta mama ne klanja, ona ne zna da on ima šeha. Kaže, šta ću? Reko, haram ti što ne pričaš sa mamom. Moraš ići da je paziš. Moraš joj čin dobročinstvo. Pa miješa mi se u život. Kad nema nje, puno mi je lakši. Paša, moraš. To je islam. Wa qada rabbuke alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah ti naređuje da njega obožajete i da dobročinstvo roditeljima činite. Nema hajra, nema uspjeha, nema prosperiteta u umetu u kojem omladina ne zna pravo roditelja. Allah Đelšanu kaže u drugom ajetu, pa kada bi te nagovarali da čini širk, nemoj im se pokoriti, ali im moraš činiti dobročinstvo. I zato ako danas hoćeš da pripremiš sebi kako će tebe tvoja djeca paziti, onda danas čini dobročinstvo svojim roditeljima. O tome je se moglo pričati nadugo. Moramo prići na drugu tačku. Islam nas uči, braće moja draga, veoma bitno u islamu je veza između supružnika. A ja ću večeras samo govoriti o jednoj strani. Nažalost, nerijetko nam se dešava da se naše sestre, zato što su one nejači, veoma i rijetko naš da je žena jača od muža, pošto su muževi uvijek jači i onda uvijek ide preko leđa žena. Braćo moja draga, ova vjera je plemenita, savršena. Islam je dozvolio da se oženiš, iako ti ta žena ne odgovara da je razvedeš. Ali da ta žena svaki dan fasiva i da ta žena bude potvorena i da sumnjaš u nju i da ju vrijeđaš mamu i babu i da uzmaš njene pare, sve su to stvari koje Islam zabranjuje. Kaže Allah poslanika, alaihi salatu wasalam, hajru kum! hajrukum li ehlikum, najbolji među vama, o muškarci su oni koji su najbolji među ženama. Hoćeš da se natječeš da budeš najbolji, tu se natječi. U islamu nema papučarstva, to su izmislili šeitani, pa došapnuli svojim šeitanima. Boži poslanik je bio poslanik, pa je sa svojim ženama čistio kuću i kuhao je i radio ostale stvari. U islamu nima papučarstva. Ima i druga strana kako se žena treba ponašati prema mužu, ali govorimo ovdje, liječimo. Nema hajra u društvu u kojem se muž i supruga ne voli, ne potpomažu i tako dalje. Islam nas uči, i to je predzadnja stvar, da moramo paziti, naročito naša omladina, a Boga mi i stariji, naročito u ovim teškim vremenima danas, s kime ćemo se družiti, ko će nam biti prijatelj, naročito omladina. A Boga mi i stari, otvori dedo 60 mu godina Facebook profil i dodaje sebi pljevačice, igračice, da mu budu one kolegice i aranjice. Allah te uputio za 60 godina, nisi skonto gdje trebaš da budeš u tim godinama. Pazite s kime se družite. Pazite s kime se družite. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Naročito naša omladina u školama. Ako ima insan, omladinac ili omladinka, nemoralan, alkohol, droga, duhan, bježi od njega, bježi od njega. Ma kaže dobar, nek bude čači dobar, ne velja. Pazi s kime se družiš, to je bolest koja će prijeći na tebe. A ako se u mladosti naučiš lošim osobinama, nećeš i se Allaha nikad ostaviti. Zato se pazite s kime se družite. I zadnja stvar, Islam nas uči da je naš najbolji imetak i najveći posjed koji posjedujemo nakon vjeri u Allaha, naše vrijeme. Braćo moja draga, danas se vrijeme muslimana baca u tovarima, u rijeke serija i filmova i utakmica i ostali šeitan lukama. Zapamtite, kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, neće se pomjeriti stopala insana, zakovaće ga. Na sudnjem danu, ispred gospodara, sve dok ne odgovori na četvero. Prvo, gdje je proveo svoj život. Za svaku sekundu svog vremena ćete Allah pitati. A ako si spreman pred cijelim čovečanstvom kazati gospodaru, gledao sam utakmice i serije i filmove, e, to je dobar odgovor. Ostavi tako pa ćeš vidjeti je dobro za sudnji dan. Mjesto da svoje vrijeme minimalno koristimo u mubah, u dozvoljeno, da odimo sa ženom i našom djecom prošetati, da se poigramo, da nešto čitamo, da ne govorimo treba samo učiti Kur'an, samo klanjati. Ne, da radimo dozvoljene, dopuštene stvari. Šta imaš od 90 minuta od utakmice? Daj mi samo to reci. A koliko si stranica Kur'ana mogu pročitati za 90 minuta? Ali Habibi, provrlo bi u tebi 60 glista da bi ti šedio 90 minuta učeći Kur'an. Zato što nisi naučio. A kad su utakmice i produžeci i penali, zaljepljenci za stolcu, ne možete bager pomakiti. Serije, filmovi, utakmice, trkanja, trkaju se kokoši, čuke, konji, krave, sve ljudi gledaju. Šta ćeš na sudnji dan Allah te uputio? čime idemo. Naši preci, naši prvi generacije su bili puno bolji od nas, pa su se bojali za sebe licemjerstva. Kaže jedan tabi'in, doživio sam 30 ashaba, a ashabi su zvijezde nebeske. Kaže svako od njih se boju licemjerstva za sebe. Svi. Da li neko od nas danas sebi kaže, da ja nisam slučajno licemir. Pa čovječ, ona mu žena ti si ograjso čovječe, kakav licemir, gdje ti moraš biti licemir? Viš da ti čovječ ideš na Bajram jednom godišnji, pa ti si, nema bolje od tebe. Ovi koji su klanjali, postili džihad, krv davali za islam čoveče, oni kaže, ja sam možda licemir. Ovaj dao Marku jednom u 60 godina dao za džanju, kaže, nema bolje godine. Nemojim še iskat 30 godina, ništa dao sa Marku čuvajte svoje vrijeme, bit ćete pitani, tako mi Allaha i ja sa vama, gdje ste koristili svoje vrijeme. Molim Allah Đelešanu da nas poduči svakom dobru, molim Allah Đelešanu da nas učesti na putu istine, molim ga Subhanu Atala da bude milostiv nama i našim roditeljima, i našoj djeci, na sudnjem danu, da nas uvede u, u džennete bez polaganja računa u društvu sa Božim poslanikom, alaihi salatu wasalam, da nam otvori oči i da ustrajemo na putu istine. Subhanike Allahumma da bihamdike, šedun la ilaha illa anta stavfiruke ve tubu ilike.